Awit, Kabanata 59 Sa aking kaaway, iligtas mo ako, o aking Diyos. Ingatan mo ako kapag sila'y lumusob. Sa masamang tao, ako ay iligtas, at sa pumapatay, agawin mo ako at iyong ingatan. Sila'y nag-aabang, pagmasdan mo yaong taong mababagsik, nagtipot ang layon ako ay iligpit. Ang dahilan nito di dahil sa ako'y may pagkakamali o may pagkukulang na ako ang sanhi. O Diyos, masdan sila at nagdudumali. Tulungan mo ako, Yahweh, makapangyarihang Diyos. Ikaw ang magmasid, O Diyos ng Israel. Ikaw ay gumising at ang mga bansay iyong parusahan. Yaong mga taksil, wag mong kabagan. Pagdating ng gabi, sila'y nagbabalik sa loob ng lunsod. Asong kumakahol ang nakakatulad habang naglilibot. Dinggi ng salitat, parang mga tabak ang dila ng bibig. Ngunit nagtatanong, sa amin ay sino ang makikinig. Ngunit ikaw, Yahweh, tinatawanan mo't iyong kinukutya, gayon ang gawa mo sa may salang bansa. Ikaw, Panginoon, ang aking Diyos, aking kalakasan. Ikaw ang muog ko at aking kandungan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Huwag mong papatayin nang di malimutan ng iyong mga lingkod. Sa taglay mong lakas, pangalatin sila at iyong isabog. Ikaw ang sanggalang, Yahweh, aming Diyos. Sa kanilang labi, pawang kasamaan ang namumutawi sa pagmamataas ang aking dalangin, sila ay mahuli, pagkat sinungaling at sa pangungutya sila'y nawiwili. Wasakin mong lubos, dahil sa iyong galit, ganap mong wasakin. Dito malalaman ng lahat na ikay hari ng Israel at sa sansinukob, ikaw ang hari din. Pagdating ng gabi, sila'y nagbabalik sa loob ng lunsod. Asong kumakahol ang nakakatulad habang naglilibot. Animoy lagalag, lakad lang ng lakad, pagkain ang hanap, hindi masiyahan kapag ang nakuha nila'y hindi sapat. Ngunit aawit ako pagkat taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas, pagkat ika'y muog sa buhay kong ito, at aking kanlungan kapag lugmok ako. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko, at aking kanlungan, Diyos kong mapagmahal.